耶！ والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na fatoyi rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin ma dr shek muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato sufuli takwas sufuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sufuli takwas sufuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma a kan lamba wato sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar uku za kuma iya aiko mana ta adireshin mu gizo wato fatoyi rahama at yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato facebook akarmakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin na muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma baadu dan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar dai yadda muke ta bayani idan ba a manta ba game da abubuwan da suke haɓaka da ƙara imanin bawa wanda mun faɗi abubuwa a baya kamar karatun alkur'ani mai girma wanda muka ce yana haɓaka imanin bawa sanin sunayen allah asma'ullahil husna yana haɓaka imanin bawa hakanan sanin siran manzo sallallahu alaihi wa sallama shi ma abu ne wanda yake ƙara wato haɓaka imanin mutum mumini hakanan muka ce abinda ya shafi eh, abinda muka yi bayani a satin da ya gabata wato sanin mahasirul islam mutum ya tsaya ya yi la'akari eh, ya yi la'akari da abubuwa masu kyau na musulunci shi ma yana haɓaka imanin mutum to daga cikin abin da yake kara haɓaka imanin mutum akwai karanta sirar magabata na kwarai cikin wani al'umma an sani cewa Allah ta'ala ya zaɓa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbansa abokansa aminansa abokan shawararsa abokan zamansa waɗanda suke sojojinsa rundunarsa wanda suke tare da shi a zaman gida a halin tafiya ke tare da shi a halin zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma hali na yaƙe-yaƙe waɗanda waɗannan su ne suka fi kowa cikin wannan al'umma tsabtar zuci suka fi su imani suka fi su nagarta suka fi su haske suka fi su kyakkyawar dangantaka da alaka da ubangiji Allah ta'ala ya yi wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama kyakkyawan zaɓi Allah ta'ala bai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bara gurbin zabi ba ya zaba masa sahabbai kamar yadda ya zabo shi hakanan ya zabo masa sahabbansa waɗanda zai zauna da su taimaka mishi a cikin abin da Allah ta'ala ya dora masa karanta sirar waɗannan bayan Allah a nitse da ainihin kwaikwayon darussa daga cikin sirar su abu ne babba wanda kuma yake zai ƙara haɓaka imanin bawa Allah ta'ala ya faɗi falalar waɗannan mutane a cikin alkur'ani shi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kun kasance mafi zababbiyar al'umma da aka fitar wa mutane ukhrijat Linas wanda aka fitar da ita domin mutane wato Allah ta'ala ya yabi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da cewa su ne zababbu da Allah ta'ala su ne mafi alkhairin al'umma da Allah ta'ala ya fitar da su kuma ya fitar da su linnasi dan mutane dan su zama masu amfani ga mutane dan su zama darasi rayuwarsu ta zama abin koyi ga mutane dan wannan Allah ta'ala ya zaɓo su ya fito da su waɗannan bayan Allah na ƙwarai wanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallam zama na amana suka zauna da annabi sallallahu alaihi zama na soyayya suka ainihin sadaukar da rayuwarsu da duk abin da suka mallaka don Allah suka sadaukar da duk jin daɗinsu suka haƙura da duk abin da suke takama da shi a rayuwarsu saboda su taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallama da addinin da ya zo da shi suka haƙura suka bar ƙasa garuruwansu suka bar danginsu suka bar dukiyoyinsu suka bar sana'o'insu ba don komai ba sai dan su raka annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan tafiya tashi ta da'awa ta kira zuwa ga Allah suka sadaukar da rayukansu ma ba don wani abu ba sai dan su ga sun ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya sun ba wa kariya babu shakka waɗannan ba kananan mutane bane kuma rayuwarsu cike take da abu da abubuwan mamaki wanda bawa idan ya karanta har kullum zai ji zuciyarsa ta ƙara ƙauna da soyayya da shauƙi ga waɗannan mutane da kuma abin da ya mai da su haka kuma rayuwarsu ita karan kanta wata shaida ce babba wani dalili ne gagarumi da yake nuna nagartar wannan addini na musulunci da kuma gaskiyar abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ka duba ka kaza annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi cikin wasu mutane waɗanda ba su san wata shirya ba ba su san wani abu addini ba ba a aiko musu da wani manzo da ya musu gargadi ba Allah ta'ala ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su a lokacin da suke yaƙe yaƙe suna kashe junan su akan abin da bai taka kara ya karya ba suna shan giya suna kashe ƴaƴa mata su binne su da ransu suna sace sace da kwace kwace da zinace zinace da miyagun laifuffuka iri iri wanda wani abin bada da yake gudana a tsakaninsu ko a tsakanin namun daji a dawa baya gudana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu rayuwarsu a tarwatse a gitse amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin tsakanin lokaci da tarbiyarsa da hikima da Allah ta'ala ya bashi ya ja hankalinsu zuwa ga wannan addini suka karɓi wannan addini ya canza rayuwarsu kamar ba su ba suka dawo masu kaunar junansu bayan da suna fadace-fadace a junansu Allah ta'ala ya hada tsakanin zukatunsu da wannan annabi da wannan addini da ya zo waskuru ni'mat alaikum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha lati kutuna ni'mar da Allah ta'ala yayi muku yayin da kuke makiyan makiyan juna Allah ta'ala ya hada tsakankaninku fa'allafa bainakum asbahtum bi ni'mati ikhwana kuka waye gari ɗan uwan juna saboda ni'imar da yazo muku da ita ce musulunci kuna kan gabar halaka da fadawa wuta ya kubutar da ku to haka Allah ta'ala ya hada annabi sallallahu alaihi ya hada zukatan sahabbai suka zama abu guda ashe kaga karanta rayuwarsu wani abu ne da zai kara wa mutum wato yadda da ni. da karfin wannan addini da gaskiyarsa cewa cikin kankanin lokaci wannan addini da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yayi irin wannan gyara ya irin wannan samar da irin wannan canji gagarumi wanda shi kadai yana nuna wato irin nasara da Allah ta'ala ya bawa annabin sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa shi yasa muka yi imani muka yadda da cewa ba a taba yin wasu mutane a kundin tarihi tun kafuwar duniya har zuwa Allah ta'ala ya nade ƙasa idan ka ɗebe annabawa da manzanni to ba a taɓa yin wasu mutane masu nagarta da tsafta a rayuwarsu kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shi yasa wanda duk ya samu karantar tarihinsu ya kwaikwayi irin ɗabi'unsu to babu shakka wannan shi ma ya ɗosan wata khairiya wannan alkhairin da Allah ta'ala ya faɗa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ya dandan wannan ya dosani wannan khairiya din shi yasa hadisi ya tabbata hadisin Abu Huraira da yake cewa khayru ummati al-qarnu alladhi bu'istu fihi thumma alladhina yalunahu mafi alkhairin al'umma ta shine alƙarnin da aka aiko ni a cikin sa wato a cikin al'ummar da aka aiko ni a cikin su ne sahabbai sannan waɗanda suka taho bayan su su ne tabi'ai thumma allazina yalunhum sannan waɗanda suka zo bayan tabi'ai sune atba'ut tabi'in a ruwayar Imran ibn Husayn cikin sahihaini ce khairu ummati khairu ummati karni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum haka waɗannan mutane su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan shaida cewa su ne mafi alkhairi waɗanda suka fi kusa da su su kuma su suka fi alkhairi sama da wanda suka zo bayan su ne tabi'ai sannan waɗanda suka fi kusa da su su ne atba'u tabi'in shi yasa wani malami yake cewa duk sanda zamani ya fi kusa da na annabi sallallahu alaihi wasallama to ya fi zama alkhairi sama da wanda ya zo daga baya-baya don haka tabi'ai suka fi sahabbai suka fi tabi'ai tabi'i tabi'ina ko ce tabi'ai suka fi atba'u tabi'in haka abin yake domin ana ƙara kusantar zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ƙara dosano hasken da yake cikin wannan zamani nashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashe yawan karanta tarihin su da sirarsu da su sahihai a cikin littattafai da aka rubuta dan adana irin abubuwan da suka yi na kwazo da gwarzantaka game da wannan sha'ani yana taimakawa wajen mutum ya ɗauki wani ya ɗosani wani abu na halayyarsu ya kasance shi ma ya samu kamala gwargwadon abin da ya ɗosana sa wani malami ke cewa man kana bihim ashba kana zalika fihi akmal wanda ya kasance ya fi kama da su wato ya fi su to ya fi samun kamala wato imanansa da nagartarsa ta fi samun kamala kamar ta shabba habi kome fa huwa minhu wanda duk yayi kama da mutane to yana cikin su shafa tashabbahu illam takun illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu wato ku kwaikwayi irin halayensu da ɗabi'unsu idan har ma ba za ku iya zama kamar su ɗin ba domin kwaikwayon mutanen kwarai shi kansa wata rabauta ce wani babban rabo ne don haka idan mutum ya nemi sanin sirar waɗannan bayan Allah ya karanta ya karanta sirar su to zai samu canji a cikin rayuwarsu shi sa muke kira ga yan uwa maimakon yara zauna ta musu karance karancen banza yana da kyau iyaye su rika sanar da su sirar wato bayan sirar annabi sallallahu alaihi wasallam sirar sahabbai sirar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zai sa su taso da kaunar su su taso da kwaikwayon ɗabi'unsu da halayyarsu karantar da su sirar tabi'ai kuma alhamdulillah sirar waɗannan bayan Allah tana nan a rubuce tana nan a tattare a cikin wagagen littattafai da malamai na farko suka yi suka bari babu abin da ya ɓuya ga barin wato waɗanda suka zo 'yan baya komai yana nan a rubuce a ƙididdige ila iyaka kawai sakaci ne ya sa ba a karantar da waɗannan abubuwa har ya zamana mutane sun taso ba da sanin girman waɗannan bayan Allah ba da irin fafutuka da faɗi shi da suka yi wajen kafa wannan addinin wajen ba shi kariya wajen yaɗa shi har ya zo gare mu har yanzu muke ainihin walawa da walwala a cikin ni'imar wannan addini Allah ta'ala ya ba mu dacewa kuma Allah ta'ala ya sanya mu waɗanda suke karanta sirar waɗannan bayan Allah domin su kwaikwayi wasu daga cikin ɗabi'unsu domin su ainihin ɗosan waccan khairiya da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa khairu ummati alqarnul ladhi bu'istu fihi tambayar farko malam ta fito daga ummu humaira ta ce menene ingancin cewa idan an karanta surati yasin dole sai an yi mata yanka ba gaskiya ba ne babu wani hadisi sahihi da ya tabbata dangane da falalar surati yasin surati yasin alkur'ani ne kamar sauran ayoyin alkur'ani wanda duk ya karanta harafi ɗaya a ciki yana da lada kamar da zuwa cikin hadisi abdul dan mas'ud qara'a falahu bi man qara'a alqur'ana falahu bi kulli harfin hasana wal hasanatu bi ashri amsalha duk harafi ɗaya in ka karanta kana da lada lada kuma wannan ladan za a linka maka shi goma saboda ka duk harafi ɗaya kana da ladaninki ninki riɓi goma wannan shine abin da ya inganta kamar yadda ya inganta sauran sauran ayoyi na alkur'ani amma abubuwan da ake faɗa na falalatta to sai ne waɗanda ba su inganta ba shi wannan ma abin da ya faɗa ma ni ban ma taɓa karanta cewa a yanka ɗin ban magana yanka ɗin ma ni ban abubuwan da ake faɗa ya cin kalbar qur'an ko wanda ya karanta ta ya mutu a daren mata shahidan da waye da sauransu wanda duk ba su inganta ba babu ma wannan a ciki saboda haka wasu tsare-tsare ne na mutane kuma aka ɗauki siyasin sai aka maida ta wata sura ce wacce ake mugunta da ita ko a kisa ko a salwantar da rai ko a salwantar da dukiyar wani a jefa shi cikin musiba aka dauki yasin dai wani abu ne wanda yake na mugunta na keta da kuma ba haka bane alkur'ani dukan sa rahama ne wannan nazil alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin Allah ya saukar da abin da yake waraka ne da rahama ga mu'mini alkur'ani rahama ne ba mugunta a ciki tausayi ne ba cutarwa a ciki amma dauki wata sura a ɗauka wata sura ce wacce take ta mugunta kamar yadda wasu ke ɗaukar suratul masad tabbace da abu lahab sura ce ta ta la'anta don haka wanda ake so ko ya halaka ko ya mutu ko ya nakasa to a karanta masa tabbace da wannan ba ba daidai bane ba gaskiya bane ka ga wasu suna kaga yanzu har ma ta kai ka ga limamai a masallatai ba sa son karanta tabbace da a dauka kamar in ka karanta kamar kana yi wa mutane mummuna addu'a ne a alqur'ani ne wannan sai za karanta kowace aya alqur'ani ka samu lada kuma in ka karanta shi ka karanta alqur'ani kuma wani bangare ne na rahamar ubangiji ga ga halittunsa to haka nan ita ma suratul masad haka ba daidai bane mutum ya ware wani guri na alqur'ani wani ya riga ganin kamar guri wato wata aya ce ko wata sura ce wacce take ta kunshi wani abin da yake wato salwantar da rayuwa ko ya halaka mutum ko wani abu irin wannan wannan ba gaskiya bane haka ya kamata a faɗaka domin mummunar akida ce da mutum zai kudurce wannan to akwai hadari cikin akida sa kware da gaske na'am sai tambayar da ta fito daga Khadija Awwal Hussein tace malam menene hukuncin zuwan mata aikin hajji akai-akai kuma menene hukuncin sanya haƙorin makka to da mata da maza duk ɗaya ne wajen zuwa aikin hajji illa iyaka dai kawai mata ana so su tafi da wanda yake maharrami ko zan wasu wasu malamai kamar maliki sun ce tafi da rufqa amina to tafi ta cikin wata tawaga amintacciya da aka amince mata abin da yafi inganci dai shine zuwa da maharrami saboda shine nasi yazo da shi karara shakan mace ta yi tafiya fiyar kwana uku ba tare da ma'a zaujin aw zai mahramin tare da mijinta ba ko muharramanta shi muharrami ba shine miji ba sun dauka miji muharrami a muharram wanda ya haramta ya aure ta har abada kamar danta kamar kaninta kaga wannan muharramanta ne na har abada to duk wanda yake haramun ne ya aure mace ta tahrim abadi shine yake cewa muharrami shi ko miji ai ya halatta halatta ne gare shi ba ya halatta gare shi ta halatta ta halatta gare shi hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna saka ba ba maganar tahrimi tsakanin su to shi yasa ce illa ma zawjun aw zi mahramin sai tare da miji ko kuma mahramin to shi ne wannan abin da aka shar'anta in ta samu wannan don ta je duk shekara ba wani abu ba ba laifi ta yi ba don ta tafi hajji duk shekara matukar dai za ta kiyaye dokoki ba wai haramun ba ne sannan sa haƙorin maka galibi abin da yake faruwa wajen sa wannan haƙorin in ka ture batun wani abu na riya da yake shiga cikin aikin hajji domin yawanci wanda yake suke sa haƙorin don da sun wake baki sun washe baki sun yi murmushi ko dariya a ce ashe ya taɓa zuwa hajji to mun ka ɗauke batun maganar riya wanda ya kamata mutane su guje mata akwai kuma batun wani wani wanda shi ma abu ne babba da yake faruwa a lokacin da ake cewa a kaucewa duk wani abu fasikanci ka zama ci ta je namiji ya dafe kanta wai yana sa mata maka mun ga wannan ba so ɗaya ba su bi ba mun sha yin nasiha da wa'azi kuma saboda rena rena alhazanmu da aka yi saboda ana ganin kawar wasu dabbobi ne marasa hankali abinda ba za ka ga an yi wata al'umma ba ko wata ƙasa ba amma sai ka ga san pakistan wasu jajaye sun shiga tantin mata zalla ka gan shi tsakiyar mata alhazai a cikin tantinsu a mina ko a arfa ya dafa kan mace wai yana sa mata hakorin ba ta washe bakinta shi kuma ya kama kanta yana girgizawa wai hakorin maka yake sa mata wadda ta je haji inda Allah ta'ala ya ce fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj inda ka ce babu bagarar wani abin da yake fasikanci fasikanci an hana shi kowane lokaci to amma a wannan gurin kuma ya fi ko ina girma idan ana ba da alhaki 100 bisa 100 to in aka zo 200 za a bayar a wannan gurin sa'anin kashi Allah ta'ala ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim da yaje harami wato gurin da yake mai alfarma maka yayi niyya ya kudura aniyar ma zai yi fandara ba wai sai yayi ba ma ya ci gurin zai yi lalata zai yi laifi Allah ce sai mun dandana masa azaba Ya kuda to wanda yayi niyya ma ga abin da Allah ya faɗa to ina ga wanda yayi kuma me kake zaton Allah zai masa saboda haka ya kamata alhazai musamman mata idan sun je shi yasa aka ce a rika zuwa da muharramu ba wanda zai je da matarsa ya ga wani kato ya danne mata kai wai zai sa mata zai sa mata zai maka hakurin banza saboda haka wannan bai dace ba da haka sai a kula kuma mutumin da ya je aikin ibada kokari zai yi ya ga ibadan nan ya yi ta za da su karɓu yadda zai samu ladanta a gurin Allah yadda zai fito kamar yau mahaifi shi ta haife shi ce man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq haka aka yau ummu to ba zai samu wannan ladan ba har sai ya kauce wa duk abin da yake kanci ne al shine al-khuruj an ta'atillah mutum ya fita ya bar ya fita daga hanyar biyayya ga Allah baya daga cikin biyayya ga Allah kuma yin wannan abu saboda haka wannan abun kadai ma ya isa ya sa malamai su yi fadakarwa su gaya wa mutane cewa haramun ka fada musu haramun ne saboda haka ba daidai bane na'am sai tambayar da take cewa shin malam kiran sallah wajibi ne a yayin da za a yi sallar jam'i kiran sallah wajibi ne wujubal kifaya wato duk tilas a cikin al'umma a rika kiran sallah inda za a samu wani gari wanda su kiran sallah to wajibin shugaba ne ya tarsa ta su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya sanya shine alama da ake gane cewa gari musulmi ne na tura mayaka an ji kiran sallah to wannan garin musulmi ne sai a kare in ba ji kiran sallah ba lokutan sallah suka yi alama waɗannan garin arna ne sai a shiga a yi musu da'awa sai su musulunta ko su ba da jizya ko a rike su to kaga ashe kiran sallah wani abu ne wanda wajibi ne a same shi ma wujubul kifaya in wani ya dauki ya dauki wa sauran ba kowa sai ya zama mai kiran sallah ba sai kowa zama ladan ba aka samu mai kiran sallah ya dauki wa sauran kamar ba wajibi ba ne duk sanda mutum ya yi sallah dole ya kiran sallah sauka lokaci a matafiya ne za su yi sallah in sun yi kiran sallah shi kenan amma da ba su yi kiran salla ba a cewa laifi amma da za su yi to sun yi wata sunna shi yasa ka ga a hajji a hajji ai ka gaba a musalla ake yin salla abin nan amma aka je mina za a yi sallah za a yi kiran sallah aka je arfa za a hada azhar da la'asar za a yi kiran sallah ɗaya in aka dawo muzdalifa za a haɗa magariba da isha'i nan ma za a kiran sallah daya kowace sallah da ikamata kaga ashe ana son a yi kiran sallar in hakan ta samu dan shi mai kiran sallah yana samun lada wato kowane irin halitta ne ya ji wannan kiran sallar zai masa shaida kyakkyawar shaida gobe kiyama sauraka ko a daji yake shi kadai in yayi kiran sallah to duk abin da zai ji wannan kiran sallah sai ya zama masa cikin masu yi masa shaida da tauhidi ranar gobe kiyama ashe kaga abin yana da kyau mutum in zai yi yayi mustahabbi ne inda za a samu wasu wani masallaci su ce su ba su rika kiran sallah ba su waka za su rika kiran sallah wannan sun yi laifi amma da za a samu wani masallaci misali a ce dai dan ya sha abu ba kiran sallah ba har lokaci ya ja sannan aka farga an riga kuma an lokacin sallah din nan har wani abin nan aka ce to a zo a yi sallah ba a kira sallah ba a ce sallah su ba ce ba sallah su ta yi duk da cewa yana da kyau ko da su kashe sika ne su yi iya su ƙaryar masallacin tun da jama'ar gari an riga an yi sallah su zo kuma su yi wata kiran sallah da za su kawo wani hargitsi a rasa su gane la'asar ce ko azahar ce da an an yi azahar to sai su yi iya su cikin ƙaryar masallaci babu laifi sai tambayar da take cewa malam ji an ce bai halatta a yi cigiya a masallaci ba na neman ƙarin bayani na haramun ne mutum abinsa ya ɓace ya zo masallaci yana cigiya hadisi ya tabbata cikin sai muslim hadisin abu huraira da nufsa da salisu sami a rabilan yan shudu ba latar masjid falyaqul la rad la raddaha Allahu alayka fa innal masajid la tuda li zalik annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya ji wani yana cikiyar bataccen kayan sa a masallaci so yace la radda Allahu alayka kada Allah ya dawo maka da kayan nan to kada Allah ya saka ganshi domin masallatai ba a gina su don wannan ba saka haramun ne mutum ya zo ya cikiyar bataccen kayansa a cikin masallaci jama'a na yadda kaya na? abu kaza abu kaza wanda ya ganshi ya kamun wannan haramun ne wanda ma ya ji to ya addu'ar kada Allah ya sa ya gani ah, wannan shine ishadul dalla to in an ga abu kuma za a ce abu kaza na wane ya faɗi ya karba wannan ba cigiya ba ce wannan sanarwa ce akwai bambanci tsakanin cigiya da sanarwa wannan sanarwa ce tun an riga an ga abu illa iya kare kawai ana sanar da mai shi ne ya karba hmm. haka malamai sun bambance tsakanin cigiya da abin da yake sanarwa cigiya nassi ya zo a kanta wasu malamai sun ce har sanarwa ka a yi saboda karshen hadisin ya ce fa innal masaji lam tubna li zalik ba a gina masallatai dan haka ba akwai abin da aka gina masallatai dan shi to in har an ce ba a gina masallatai dan cigiya ba to ai ta ma sanarwa ba a gina masallaci dan ayi sanarwa ba haka suka ce ita ma sanarwar a shigar da ita ciki wasu suka faɗaɗa wajen hanawar wasu kuma suka ce akwai rangwame akwai bambanci tsakanin sanarwa da cikiya ba haka sanarwa na shi karar ya hana cikiya kuma ba sanarwa ba ce a sanarwa ba cikiya ba ce saboda ka ita ba za ta shiga cikin nassin ba ala'ayi halin idan an karanta yin abun ya fi a kan mai da shi ya zama al'ada yau da gobe wallahu alaam. na'am wannan tambayar ta ce malam idan mutum ya sayi kaya a wurin wani sai daga baya ya canza shawara shin zai iya dawo da kayan ya nemi kudinsa ya halatta ya dawo da shi amma ba wajibi mutumin ya karba ba in mutumin ya karba ya mayar masa da kudinsa to shi kuma ya kyauta shi ne ake kira al'iqala wato mutumin da kai ciniki inda ciniki ya kullu a rabu inda ba ku rabu ba ne kuna zaune a gurin ka saya har ka ba shi kuɗi kuma sai ka ga kai ka fasa ba ku rabu ba kana da zaɓi ko to ka rike ko ka mayar masa in ba a rabu ba shine a kira khiyarul majlis annabi ya ce albayya an bil khiyari ma lam yatafarraqa wato ma ci sai mai saye da mai saya mai sayarwa da mai saye suna da zaɓi matukar ba su rabu ba a tafarruk ana nan sai tafarruk wil matukar kuwa bai kama gabansa ba wanda ya gabas wanda ya yamma amma in har sun rabu wanda ya tafi ko ya mage gida ba kuma aibi ya gani a jikin abin ba inda zai ga abin ba yadda suka yi da mai kayan ba yana da dama ya dawo masa da shi saboda wannan yana da wannan siyarul aibi ne yana dama ya dawo masa da shi inda zai same shi ba yadda suka yi da shi ba amma in ya saye shi yadda suka yi da shi to in ya dawo masa da shi sai dai nima alfarma shi nan na sayi kaya a gunka kaza kaza kaza amma kuma yanzu na ga na fasan kuɗin to a nan alfarma ce shi wancan zai yi in ya haka ya kyautata kuma yana da nada yana da nada saboda haka in ya ce to shi kenan kawo ga kuɗinka in ya ce a'a ba zan karɓa ba idan za ka sayar in saya kuma wannan ciniki za mu yi sai da ta kaya ko ka ciri ba ko ka faɗi wannan kuma wani abu ne daban amma ba ya zama wajibi ba a lokacin ya karɓa na'am wannan tambayar kuma ta ce malam menene hukuncin cin gora a shari'a shin za a iya kiyasin hukuncinsa da na taba sigari? to taba an haramta ta saboda cutar wadda take yi wanda kuma aka yi a akan cutar wadda wani an yi ittifaki saboda abin da yake cikin ta ne nicotine yana da yawan da yake cutarwa goro ni ban san an yi wannan bincike aka tabbatar da cewa irin yadda goro yadda taba take cutarwa ba haka goro yake cutarwa inda a ce an samu bincike wanda aka tabbatar a ilmanci cewa in aka ci goro daidai yake a sha taba ko yau da gobe cin goro yana sa ko huhu ya siya kamu da rashin lafiya ko hanta ko wani abu na jikin mutum zai halaka shi to shi kenan hukuncin sai zama daya amma in babu wannan to ba za ka haramta shi ba don yana da daci wannan kadai ba zai zama haramun ba ko don ya kunshi wani wani bangare na sinadarin nicotine nunsarsa da bangare na sinadar kocin sai ya tabbatar da cewa shi ma zai yi illa a jikin mutum kamar yadda ta taba take illa a lokacin kam hukuncin zai zama ɗaya ne ko shakka babu amma in dai har ba zai kai ga cutar da mai cinsa ba kamar yadda ba wannan bin ittifak an yi ijima'i da masu sha da marasa sha da kamfanonin da suke da sayar duk da kasashen duniya an yadda cewa ta ba cutarwa take yi halakarwa take yi tana gadar da miyagun cututtuka saura ka shanta ya zama haramun sana'ar ta zama haramun goro ban san wani bincike irin wannan ba saura ka kaga ba za a ba zan iya cewa a riskar da shi da saba ba wannan tambayar ta ce malam irin sana'o'in da wasu suke yi a kan titi inda za ka ga idan mutum ya tsaya a danja sai wasu su zo su suna wanke masa gilashi kuma su tsaya da nufin sai ya ba su wani abu kuma ba shi ya sa su ba shin hakan ya halatta wannan ba sana'a ba ce roƙo ne da dabara bara ce sana'a shine ka so kana yin wani abin da mai bukata in ya zo ka yi mata ka gaya masa farashinka ya biya ka wannan ita ce sana'a amma ka zo ka tsaya kan danja ka goge masa glass kuma ka ce sai ya biya ka ba sai ba shi ya saka ba wanda iya ga dama ya baka to sadaka ce ya baka kyauta ce ya maka amma ba ba wai biyan ka yayi ba tunda ba shi ya ka ba saboda ka wannan ka kira ta sana'a in mutum yayi dan ba a bashi ko kobo ba kada yayi tsaki kada ya faɗa mutum bukun magana in ya haka ya ɗauki sa saboda bai shi ba shi ya sa shi ba in ya bashi kuma ya dauka wata kyauta ce ya masa ba wai dan ya zama wajibi ya bashi shi. na'am wadda tambayar ta fito daga mukutar hamza iso ya ce malam ina neman karin bayani akan wannan aya bismillahi rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil qum laila illa ƙalila. to wannan ayar tana daga cikin kowace sura suratul muzammil tana daga cikin surori na farko-farko da suka sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ta'ala ya bashi wato sako ya dora masa nauyi ne ya tashi ya kawo gyara a cikin al'umma ta laraba kai a cikin duniya gaba daya Allah ya dora masa nauyi mai yawa inna sanulki alayka qawlan saqila Allah ya dora masa nauyi mai yawa nauyin shine nauyin da'awa nauyin kira zuwa ga Allah nauyin kawo gyara nauyin canza halayya ta mutane da ɗabi'unsu nauyin komar da mutane zuwa ga Allah wannan ba karamin aiki ba ne na haka yana buƙatar wanda Allah ta'ala ya ɗora masa irin wannan aiki musamman ma ma'aiki sallallahu sallama a lokacin da duniya take a fandare a lalace a hargitse abu shakka yana buƙatar wani abu da zai zama masa guziri a cikin wannan da awa tashi wani abin da zai ƙara masa karfi da karfin zuciya da karfin hali wajen awasa to shine Allah ta'ala ya hada shi da ya yi masa umarni da ya tashi ya yi rika yin kiyamun yi domin wannan shine sinadarin da zai kara masa fawa zai kara masa karfin alaka da ubangijinsa shi ya yi muzammil al shi shine ma'aiki sallallahu sallama domin lokacin da aka yi masa wahayi a cikin garo hira yana zama a cikin garo hira yana cancancini da bauta game da abin da mutanen suke ciki ah, mala'ika jibril ya zo ya zo masa da alkur'ani a lokacin ya matse shi ya ce ya kara ya ce ma'ana da tsari ba na karatu ya kara matse shi ya ce hatta bala ga min jihad sai da na sha wahala sannan ya sake ni sun ma'arsala ni faƙala ya kara ce karanta ya ce ni ba na karatu ya sake matse ni sannan ya sake da ya ce ya kara a karo na uku karo na hudu ba karo na uku yace ikra bismi rabbikal ladhi khalaq lokacin ya fito a firgici a tsorace a razani saboda ya ga wani abin da bai taba gani ba ya ji abin da bai taba jin sa ba ya zo yana zan meloni zan meloni kurufa ni kurufe ni kurufe ni kurufe ni su shi sa Allah ya kira shi da wannan suna da wannan sifa ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila tashi kai kiyamul layl sai dan kadan ta tashi cikin dare kai ta sallah sai dan lokaci kadan ka yi bayyana masa lokutan nisfahu ko ka yi rabin dare kana sallah a wani kusmin ko kalila ko kaɗan rage wato ya dawo sulusi ɗaya bisa uku auzi da alaihi ko ka ƙara akan nisfi ya koma sulusai ne warattil alqur'ana tartila ka karanta ƙur'ani daki daki inna sanufi alayka qawlan sakila lalle mu yi maka zamu je ko maka wata magana mai nauyi shine alƙur'ani da Allah ta'ala ya rika saukar masa har ya gama sauka wannan ka duba akwai aya babba a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara karbar wahayi cikin wani yanayi na tsoro da firgici kafin ka ce mai annabi sallallahu alaihi kai wani matsayi da babu wani manzo da ya kai shi ya kai wani mataki da babu wata halitta da ta kashi wato ya fara daga wani yanayi na tsoro da lulluba kuma ya kare da wani yanayi na daukaka da kullini da, da ainihin kawo canji a duk duniya gaba daya to wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah saboda haka wannan yana nuna cewa duk mai da'awa duk mai kira zuwa ga Allah duk mai kokarin kawo canji a cikin al'umma to dole ne alakarsa da ubangiji ta zama tana da karfi domin nan ne zai rika samun guzurin da zai nutsar masa da zuciya kwantar masa da hankali a yayin da abubuwan suka dame shi na'am sai tambaya ta gaba da take cewa malam menene bayani akan wannan hadisi ma'ana da kuma ingancinsa al'ainu wika'us sahi wani hadisin hadisin muawiya ne abi sufyan wanda imam ahmad da tabarani suka ruwaito shi a cikin littafansu sai al'ainu wika'us sahi hmm. fa idza namat al'ainan istatlaq المكاء wato al'ainu ido muka ustahi wato kamar madauri ne na dubura idan idanuwa bacci ya rufe su idanuwa suka fara bacci sai wannan dauri sai ya kwanci shi yasa zo a wata ruwayar fa man nama falyata wanda wata ruwayar wanda ya bacci ya sake alwala wato wani hadisin abinda yake nunawa cewa idan mutum ya yi bacci alwalarsa ta kari abinda zai sa ta karye ne mazinna wato yiwuwar wani abu na rihi ya fita daga jikinsa saboda ya ce idansa idan suna buɗe wato yana faɗake yana farke to kamar wani ɗauri ne ya yi wa duburarsa da wani abu zai fita ba ko zai fita kuma zai sani amma in yi bacci to da zarar ya bacci wannan daurin ne ya kwanci to kuma komai zai iya fita to da akwai yiwuwar wani abu zai fita kaga kenan duk sanda ya bacci kawai ya alwala sawa'un wani abin ya fita ko bai fita ba a nan tunda akwai mazinna akwai zaton abin ya fita to wannan mazinna din tana da karfi sai ya sake alwala wani hadisi da masu cewa duk bacci yana warware alwala kowane iri inda an samu bacci sawa'un bacci ne wanda ya yi karfi ko a zaune ya shi ko a kwance ya shi nuna ko wanda suke bambanci a tsakanin wanda ya bacci a zaune da wanda ya kwanta da wanda ya bacci dogo da wanda ya karami da wanda ya mai nauyi da wanda ya mara nauyi to akwai kuma da suna cewa duk bacci kawai yana walwa Allah to suna hujja da wannan hadisi shi wani hadisi hadisi ne da malamai suka saba wajen ingancinsa ko rashin ingancinsa wasu daga cikin malamai sun ji hadisin bai inganta ba kamar abu hatim razi kamar ibn abdulbar kamar alhaisami azzailai ibn hajar da wasu duk suna ganin cewa hadisin mai rauni ne gaskiyar lamari hadisi ne mawkufi wato maganar ma'auya ce ba ta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaga ba za ta zama hujja katba wasu kuma da suka zo daga baya baya kuma suna ganin hadisin Eh, hasan ne kamar nawawi kamar ibn salah eh, kamar eh, munziri wa sheik nasiruddin albani a cikin ruwa algali da tamam minna sai hadisi ne hasan amma a gaskiyar lamari hadisi ne mawquf hadisi ne mawquf wato bai tabbata ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaba zai zama hujja kat na cewa dukkan wani bacci yana walwala ba akwai hadisai da suka saba masa akwai hadisan kamar hadisan Anas suna cikin sahihai ne wanda sukan yi gangadi har ma wasu sunsu suna nuni shari suna jira annabi sallallahu alaihi ya fito idan ya fito kuma su tashi su yi sallah ba tare da sun sake alwala ba wannan ya nuna cewa ba kowane bacci ne ake sake masa alwala ba sai baccin da ya nauyi har yadda mutum zai zo ko ya yi matsaye bai san ma mai ke gudana a sa ba to wannan babu shakka in yayi shi to an samu zinna mai karfi wanda za ta nuna alwalarsa ta warware za haka wannan hadisi bai tabbata ba ta fuskar riwaya bare ya zama dalili ne da zai sa a ce kowane bacci ma yana walwala alwala sai tambayar umar hassan abu bu wadda ke cewa idan mutum ya yi shirka shin ya tubansa zai kasance tubansa shi ne na farko ya bar abin da yake yi nan take ya so tuba in yana tsakiyar abin ba ya daina ya yanki in wasu abubuwa ne na shirka a jikinsa da ya ɗaɗɗaura ya cire su in wasu gumaka ne a gidansa da yake bautar su in wa menene da yake hada Allah da shi ya tattara shi ya watsar sannan ya yi da dama kan abin da ya wuce a baya ya alkawarin ba zai sake ba dole ita ce taubatan nasuha idan mutum ya haka shi ya tuba ya dawo ya ci gaba da tauhidi da kare ta Allah haka duk mutumin da ya shirka to abin da yake shirkar da shi yana tare da shi to ya rabu da shi tattara ya zubar da shi in wasu kulle-kulle ne in wani tabo ne in wata ƙasa ce in wani ice ne in ma menene dai tattara ya cire shi in wani ƙudiri ne a zuciyarsa ya cire wannan ƙudirin daga zuciyarsa sannan abin da ya a baya kuma ya yi nadama kan abin da ya riga ya wuce sannan kuma ya alkawarin ba zai sake ba in ya haka shi ke na ya tuba shi ne abin da ake nufi da tuba na'am sai tambayar sagir ahmad gano ta ce malam idan ana bin mutum bashin azumin da bai san adadinsa ba ya zai yi wajen ramawa to ya aka yi wani irin ta yaya ya samu ya tara bashi din idan haka kawai ba wani dalili haka kawai ke yin azumi saboda yana ji da duniyanci yana ga kamar takura wa kan sani ba zai yi azumi ba azumi ya zo ya wuce bai yi ba su wannan babatun ya zo ya ce zai ma rama saboda in yama ce zai rama ai kaga kamar ma za a za a karba in ya rama babu wani nasi karara da ya nuna cewa zai rama ah, ballanta a yi maganar kafara a nan ya yi wata aika-aika ne a baya mai girma kwarai da gaske ya tsarar da wani haƙƙi babba na Allah da ya tura masa sai ya ta istighfari ya ta tuba ya wai ta azumin nafil tulu ya kuma guji gaba kada ya irin wannan sakaci don akwai bambanci tsakanin mutumin da ya bar abu kwata-kwata baya yi da wanda kuma wani uziri ne ko wani dalili ya sa bai yi ba idan wani uziri ne ya sa bai yi ba to shi mutum ne mai yawan tafiye-tafiye kuma an ce mai tafiya zai iya azumi sai yake ganin da sanda zai yi tafiya zai aji kuma yana ta tarawa bai biya ba to wannan babu shakka ana bin shi waɗannan azumin muka Allah ta'ala ce fa'id iddatu ayyamin ya biya su a wasu kwanakin daban to sai ya biya idan bai san iya adadin ba to ya yi kintaci ya ɗauka cewa yanzu shekara kaza kenan ana samun irin wannan to bara in ɗauka zai kai kaza ko da zai haura babu matsala sun zai kasa ma inda ya yi kintace iya abin da yake jin a ransa cewa ina dai ba zai wuce kaza ba to sai ya tai har ya ga cewa ya yi wannan adadin kuma sannan ya yawaita na filfilu domin da su ne ake wa mutum cikora na gobe kiyama in an samu gibi cikin ayyukansa sai yawaita irin waɗannan filfilo ɗin azumin litinin da alhamis ko azumin eh, yamul bit sha uku sha hudu sha biyar a kowane wata ko kuma azumin mukan da ake yi kamar su ta shawwal kamar azumin al-muharram din nan da muke ciki kamar haka dai duk wani azumi na falala ya samu yayi in zai iya siya mu dawud yau yayi gobe sha ma yaga zai iya yi yayi to an samu wani gibi a cikin wannan azumin nashi na gobe kiyama kamar da zuwa cikin hadisi sahihi na ibnu mas'ud sai a cike masa wannan gibin da shi insha Allah na'am sai tambayar da take cewa malam ina son fassarar wannan aya tare da ƙarin bayani akan shin za ta iya shafar mutanen da suka aikata irin wannan laifin a wannan zamani laqad kana li sab'in fi maskanihim aya an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbakum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur zuwa ƙarshe wannan ayar tana cikin suratu saba waɗannan mutane mutane ne da suke yan kabilar saba saba sunan kabila ne kuma suna zaune ne a wani gari ma'arif a cikin yaman cikin ƙasar yaman Allah ta'ala ya ni'imta su sai su tasu da wasu gonakai guda biyu manya-manya da kuma wasu ma ni'imomi daban banda gonakan Allah ne in tasu da gonaki waɗanda su suke ba su abincin da suke ci wato Allah ta'ala ya sanya ni'imar abinci ni'imar kayan abinci a cikin wannan gonaki suke ci sannan bayan wannan Allah ta'ala ya azurta su da kwanciyar hankali da zaman lafiya ya azurta garinsu da yanayi mai kyau wato da daddadar iska ta shaka. babu cututtuka a garin sannan kuma ubangiji ta ala ya musu alkawarin gafara idan har suka gode wa ni'imarsa duk waɗannan ni'imomi ne da Allah ta'ala ya musu Allah ya musu ni'imar kwanciyar hankali sannan kuma ya ba su wata dama ta su rika fita suna zuwa ga wasu garuruwa da Allah ta'ala ya albarkaci garuruwan da arziki da kayan abinci su je su fitauci a garin su dawo wasu malamai sun ce a garin da Allah ta'ala yake nufi a cikin ayoyin shine sana'a garin sana'a wanda a cikin kasar yamma shine babban birnin kasar yamma din da yawa daga cikin magabata sun fassara ayar da wannan wasu kuma suka ce ana nufin garin sham Allah ta'ala ya musu wannan ni'imar sai kakkana li in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal akwai wata aya cikin al'amarin kabilar saba a cikin matsugunansu ko gidaddajensu. Allah ya ce ayan na ita ce jannata ne wasu gonaki guda biyu an yaminin wa da suke dama da hagu to dama da hagu tsakiyar su kuma wata fadama ce wani wani abin nan madatsar ruwa ce mai girma wanda da ita suke shayar da waɗannan gonaki nasu lokacin to lokacin rani suna loman rani kuma in lokacin damana ne su samu amfanin gona an yaminin wa shima Allah ce kulo min rizqi ku ci daga arzikin da ubangiji ku yayi muku washkuru lahu ku gode masa ce baldatun tayyiba gari ne mai daɗin zama ko yana daɗin yanayi yana da kyan yanayi yana da kyan iska wa rabbin ghafur sannan ga ubangiji mai gafara ya alkawari in ku gode wani ni'imar sa zai gafarta muku fa a'radu sai suka bujire wa Allah fa arsalna alayhim sayla da arim. sai muka kawo muka eh, wato muka sako musu wannan madatsar ruwa ta balle ta rika fitar da ruwa wato mai yawa wanda ya halaka gonakin guda biyu duka ya lalata su ya halaka matsugunan nasu ya rusa su fa'asana alim sai wabaddan lahun bi zama ta yi ukulin hamtin wa aslin wa shay'in min sidrin sana muka canza musu waɗannan gonakai guda biyu masu ni'imomi da kayan marmari iri-iri da kayan abinci muka canza musu da wasu gonakai guda biyu waɗanda suke kunshe da 'ya'yan itatuwa masu wahalar taunawa da waɗanda suke masu ɗaci masu wahalar taunawa da wata magariya kaɗan sanakon da suna samun ni'ima ka dawo samun irin kayan marmari ko kayan itatuwa wanda suke da wahalar tauna kamar su goruba ko masu ɗaci ko kulin hamtin masu daci ko wa asirin da wanda suke da wahalar ya taunawa wa in min sidrin qalil da wani abu na magariya dan kadan Allah ce zalika jazainahum bima kafaru wannan shine da muka sa kan kama musu saboda kafircin da suka yi wasu saboda butulcin da suka yi wa Allah maimakon su gode masa suka shiga saban Allah suka shiga butulci fa hal nujazi illa al-kafur shin akwai wanda muke saka irin wannan sakamako in ba wanda yake butulu ba haka duk wanda Allah ta'ala zai wa ni'ima ai shi yasa Allah ce akwai aya wato akwai abin da za a dauka na darasi a cikin wannan ga waɗanda za su zo baya ko ina ne ma ko ma su wane ne za su dau darasi daga wannan a sawa'un al'ummar najeriya ne al'ummar ina ne kowace ƙasa a duniya za ta ɗau darasi a kowane zamani daga wannan in allah ta'ala ya sa wa ƙasa ni'ima ya ba ta arziki ya sanya mata zaman lafiya kamar yadda Allah ce a cikin waje Allah bainan wa bainan ƙuran lati barak na fiya ƙuran zahira wa ƙaddar na fiya sayar siru fiya layali wa ayyaman amini aka sa musu kwanciyar hankali kuma za su yi tafiye-tafiyensu su je garuruwan da za su je da fatauci da kayan abinci ko su sayo wani abin da suke bukata su dawo cikin kwanciyar hankali ba komai ne ba abin da yake damunsu amma daga baya suka kafircewa Allah suka mutunce masa Allah ta'ala ya kace-kace da su ta kowace irin al'umma ce da za ta yi wa Allah butulci bayan ya yi mata ni'ima to irin wannan din zai iya samunta zarab Allahu masalan قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوء بما كانوا يصنعون هكا الله تعالى يفدا shi alƙarya ce wacce ke kuma arzikinta aminatan mutma'inna tana zaune lafiya a cikin nutsuwa da a atiha rizquha da min kulli makan arzikinta yana zuwa mata ayalwace daga ko ina fa kafarat bi an'amillah amma sai ta kafirce imomin Allah fa azaka Allahu ka al-khawf wal ju' sai Allah ya dandana mata tsoro ya mata yunwa aka samu fari aka samu rattashi tashin hankula a kasar rashin abinci saboda abin da suka kasance suna aikatawa haka wannan wa'azi ne da ya shafi kowa da kowa alhamdulillah masu sauraro a nan muka ka karshen wannan shiri namu na fito ya rahama a yau da haka za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta sifili takwas biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu biyar bakwai takwas biyu tara bakwai hudu za kuma iya aiko mana delta lambar waya wato biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku za kuma iya aiko mana ta adireshin munanar gizo wato fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma a dandalinmu na sada zumunta wato facebook da aka madadin shehun malamin ma dr shek muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano da kuma bashir idris ungogwon da ya sada mu da ku ni shehu bala kabara da ke cewa mu haɗa wani shirin da yaddar allah ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما